Հանրապետությունում շարունակում են համայնքապետերի տարեկան հաշվետվությունները։ Ստեփանակերտը եւ Ֆրանկոադարոշան դարձել են քույր քաղաքներ։ Արտասահմանցի լրագրողները պատրաստ են դասընթացներ անցկացնել Արցախում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 2-ին եւ լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 750 կրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ ԼՂ պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից կարևորվում է ոչ միայն զինծառայողների, այլև հանրապետության զինկոմիսարիատներում հաշվառված պայեստազորային անձնակազմի մասնագիտական պատրաստության կատարելագործումը։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդմամբ Այդ նպատակով բանակի հակաօթային պաշտպանության բրիգադներից մեկի հենքի վրա անց են կացվել ուսումնավարժական հավաքներ, որում ընդգրկվել են պահեստազորի շարքային կազմի ներկայացուցիչները։ Տեսական ու գործնական պարապմունքներին հաջորդել է ստուգարկների հանձնումը, որի ընթացքում պահեստազորայինները հնարավորություն են ստացել կիրառելու իրենց մասնագիտական ունակությունները։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 3-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի դադարեցվել են ԼՂ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Կամո Ղահրամանյանի լիազորությունները առողջական վիճակի պատճառով։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը մարտի 2-ին այցելել է Մարտունու շրջան եւ ներկա գտնվել Խնուշինակի, Գիշու եւ Սպիտակաշենի համայնքապետերի 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունների ներկայացմանը։ Երեք համայնքների ղեկավարները ներկայացնելով անցած տարվա գործնեության արդյունքները ընդգծել են համայնքային նշանակության ձեռքբերումները եւ խնդիրները։ Համայնքապետեն անդրադարձել են նաեւ նշված գյուղերի ժողովրդագրական եւ զբաղվածության նկարագրերին, յենթակառուցվածքների վիճակին, որոնց բարելավման ուղղությամբ շարունակվում են աշխատանքներ տարվել համայնքային, պետական եւ բարեգործական միջոցներով։ ԼՂ վարչապետի խոսքով Գյուղերի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման համար աստիճանաբար ստեղծվելու են առավել բարենպաստ պայմաններ, որի նպատակով կառավարությունը ձեռնամուխ է լինում գյուղատնտեսական նոր ծրագրերի իրագործմանը։ Այս ոլորտում հաջողության հասնելու համար կառավարության ղեկավարը գյուղացիներին հորդորել է ցանկաշրջանառություն իրականացնել, ուշադրության կենտրոնում պահել անասնապահությունն ու այգեգործությունը։ Ես ուզում եմ նշել պետական ծրագրերը, որին հորդորում եմ համայնքի ղեկավարին ձեզ հետ միասին ոչ միայն ուշադրություն դարձնել, այլ մասնակցել։ Ընդհանուր առմամբ փողի մշակումը պետք է լինի ցանկաշրջանառության մեխանիզմով։ Այսինքն ինչ է ցանկաշրջանառություն, որ չի կարելի ամեն տարի նույն մշակաբույսը անել։ Ինչ ենք անում այսօր։ Պետությունը սերմերի տրամադրումը նախատեսում է հիմնականում անվճար, որոշ պարտանյութեր անվճար, որոշը ավելի արտոնյա սկզբունքներով, բանջարաբոստանային եւ ծխախոտագործության համար դրամաշնոր, ժողովուրդ, ձեր ապրուստի պատասխանատուն դուք եք բոլոր նախադրյալները կա գյուղում ունենալ այն բոլոր ենթակառուցվածքները, որը անհրաժեշտ է, այն բոլոր հանրային նշանակության օբյեկտները, որը պետք է գյուղին, բարեկեցիկ, լուսավոր, սալահատակված եւ նաեւ աճող տնտեսություն ունեցող համայնք։ Վարչապետն ընդգծել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կառավարությունն այգեգործներին կաջակցի նաև մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրման եւ ռոկման համակարգերի ստեղծման հարցում։ Գիշիում եւ Սպիտակաշենում համայնքների ղեկավարների տարեկան գործունեությունը գնահատվեց բավարար, իսկ ահա խնուշինակում գերազանց։ Այս ընթացքում վարչապետին ուղեկցում էին ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, падգամավոր Դավիթ Իշխանյանը, գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր համագործակցության համաձայնագիր է կնքվել Արցախի գյուղնախարարության եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի միջև։ Բելալալյանի ռեպորտաժը Ինչպես ներկայացրեց գյուղնախարար Արամ Մխոյանը, այս համագործակցությունը թույլ է տալու նախարարությանը պատվիրել ոլորտին անհրաժեշտ կադրեր, անցնել ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմանը ավելի լայն ծավալներով, ինչն էլ էապես կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Որպեսզի մենք կարողանանք այն խնդիրները, առաջադրանքները, որ դրված են մեր առջև, գյուղատնտեսության ոլորտում տեխնոլոգիաների ներդրման, տեխնոլոգիաների զարգացման եւ գյուղատնտեսության ոլորտը ընդհանրապես տնտեսությունը զարգացնելու համար կարողանանք այդ խնդիրները կատարել։ Իր հերթին Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը կարևորելով տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռը, իսկ այդ ճյուղում առաջնային խնդիրները եւ դրանց լուծման ճանապարհի նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունը նշեց, որ առաջիկա 2 տարում հիմնովին ու նոր մոտեցումներով լուծվելու է ռոռոկման համակարգի հարցը։ Համագործակցության մեջ կadrերի, որակյալ կadrերի պատրաստումից բացի Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հետազոտական աշխատանքներում գործ կատարենք, մենք այստեղ անելիք ունենք։ Անհրաժեշտ կadrերի պատրաստման հարցում Թոքմաջյանը մտադիր է հրավիրել մասնագետներ Հայաստանից, եվրոպական երկրներից։ Մենք նպատակ ունենք հրավիրելով նաև արտերկրից, ինչպես նաև Հայաստանից լավագույն մասնագետների Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը բարձրացնելու միջազգային չափորոշիչների մակարդակի։ Կասնի մի քանի տարի եւ մեր համագործակցությունը կունենա արդեն շոշափելի արդյունքներ։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտորի խոսքով ուսումնական հաստատությունը համագործակցության համաձայնագրեր կստորագրի նաև այլ գերատեսչությունների հետ, ինչի շնորհիվ կլրացվի մասնագետների բացը գրեթե բոլոր ոլորտներում եւ կլուծվի այդ ոլորտներում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման խնդիրը։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Բրազիլական Ֆրանկո Ադարոշա քաղաքի ավականու խորհուրդը միաձայն համաձայնություն է տվել Ստեփանակերտն ու Ֆրանկո Ադարոշան քույր քաղաքներ հրճակելու մասին որոշմանը նրանց միջև բարեկամական կապեր հաստատելու նպատակով։ ԼՂ արտգործնախարարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ որոշման մեջ նշվում է, որ այն հիմք կհանդիսանա տարբեր ծրագրերի իրականացման եւ համաձայնագրերի կնքման համար, որոնք կնպաստեն քաղաքների միջև սոցիալական, տնտեսական ու մշակութային ոլորտներում համագործակցության հաստատմանը։ Ստեփանակերտում ընթացքի մեջ են ավտոմեքենաների առավելագույնը 40 կմ/ժ արագությունը սահմանափակող ճանապարհային երթևեկության նոր նշանների տեղադրման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանը, նշելով, որ մայրաքաղաքի փողոցներում ծրագրվում է ավտոմեքենաների արագությունը սահմանափակող 50-ից ավելի ճանապարհային նշաններ տեղադրել։ Իտալացի ֆոտոլրագրողներ Կարլ Մանչինի եւ Ջան Մարկո Մարավիլյան ովքեր համագործակցում են բազմաթիվ հեղինակավոր պարբերականների հետ, պատրաստակամություն են հայտնել ֆոտոդասընթացներ անցկացնել Արցախցի երիտասարդ ֆոտոլրագրողների հետ։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ ֆոտոլրագրողներն ասել են, որ նպատակ ունեն Արցախն աշխարհին ներկայացնել արցախցի երիտասարդների հայացքով։ Աղբյուրի հաղորդման մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը նրանց հետ զրույցում ներկայացրել է Արցախում իրագործվող երիտասարդական ծրագրերը, դրանց կարևորությունն ու ակնկալվող արդյունքները։ Մեր տարածաշրջանային զարգացումները քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի գնահատմամբ դուրս են մնացել այս տարվա փետրվարին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում քննարկված թեմաների շրջանակից։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում հիմնական քննարկումները, ինչպես հայտնի է, վերաբերում էին համաշխարհային քաղաքականության 3 գլխավոր զարգացումներին՝ Մերձավոր Արևելքի ու Սիրիայի հիմնախնդրին, Եվրոպայի անվտանգության ապահովմանը կապված փախստականների հոսքի հետ եւ ուկրաինական ճգնաժամին։ Որպես փորձագետ համաժողովի քննարկումներին մասնակցած քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի գնահատմամբ, միջազգային հանրության ուշադրության այդ պակասը այնքան էլ դրական երևույթ չէ ինչքան էլ ցավալիներ մտածաշրջանի մասին գրեթե որևէ լուրջ քննարկում որպես այդպեսին չի եղել, այսինքն միջազգային հանրությունը ըստ էության ունենալով այդ տեղերում հակամարտություններ, այստեղ վտանգ չի տեսնում, այստեղ ի զարգացումների ուշադրություն չի դարձնում, ինչը ըստ էության դառնում է իրավիճակի լարման հերթական պատճառներից մեկը։ Անդրադառնալով Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթներին քաղաքագետը նշեց երկու քննարկումների նա մասնակցեց առաջինը վերաբերվում էր միջազգային շուկաների նավթի գների անկմանը եւ հնարավոր զարգացումներին բավական հետաքրքիր ելույթ էր ադրբեջանի նախագահ ելույթը նա նշեց որ սպասում էին նավթի այդ ստացող եկամուտների անկում 2020 թվականին եւ ռազմավարություններ այդպես էին մշակել պետության զարգացման եւ հիմա, ասես ասում եմ, որ սпасելի անկում եղավ եւ հիմա պետությունը կանգնել է բավական դժվար խնդիրների առջեւ, որ այդ արդյունքը որ առաջին անգամ խոստովանեց, որ ստիպված են հրաժարվել Ադրբեջան 2020 այդ տնտեսական ծրագրից, որը իր ներքին քաղաքականության համար քաղաքական տեսակետից, այսպես հիմնական թեզերից մեկն էր։ 2020 թվականին դրախտ էին խոստանում Ադրբեջանի հասարակությանը, հիմա ասում եմ, որ կներեք այն ժամանակ ուրիշ գիներ, հիմա այդ գինը չկա այլևս եւ հաստատի ստիպված են լինելու վերանայել նաեւ այդ ծրագիրը։ Եվ երկրորդը բնապահպանական թեմաներով քննարկում էր, որը ամբողջությամբ ուղված էր հայկական կողմին եւ Արցախին մեղադրանքներ, իբր անխնային վերաբերվում Արցախի անտառներին գիտեմ, ջրերն են ախտոտում, փակում են եւ այլ։ Քարոշչական այդ ստանդարտ փաթեթը, որը ամենտեղ խոսում են, փորձես ներկայացնել նաեւ այնտեղ, այդ բավական հետաքրքիր հակազդերությամբ ստացվեց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության աշխատակիցներից մեկը բավական հետաքրքիր ելույթ ունեցավ, նշելով, որ աշխարհում ամեն ինչ համար նեղադրում է հայկական կողմին, այնինչ իրական խնդիրները Ադրբեջանի այլ հանգամանքներով են պայմանավորված։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի ռազմատենչ նկարտումների զսման մեխանիզմների ու գործոնների կիրարկմանը, Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն այն կարծիքին է, որ Եթե նախկինում կային երկու գործոններ, որոնք զսպում էին Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականություն եւ պատերազմի հնարավոր վերսկսումը մեր տարածաշրջանում, առաջին դա հայոց բանակի պոտենցիալն է, մեր պատրաստակամությունը դիմակայել եւ արժանի հակահարված տատեշնամուն եւ երկրորդը դա միջազգային համաձայնությունն է։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը դեմս Ֆրանսիայի Միսկի խմբի շրջանակներում ունեին այդ պայմանավորվածությունը եւ միասին մեխանիզմներ էին կիրառում ադրբեջանի զսպելու համար։ Այսօր փաստացի այդ երկու գործիքներից մեկը չի աշխատում, աշխատում է միայն հայոց բանակի գործոնը։ Սա ինչ-որ չափով ազատություն է տալիս ադրբեջանի իշխանություններին։ Հայկական կողմը կարողանում է ապահովել անվտանգությունը, կարողանում է ապահովել նաև կանխատեսելիությունը հարավային Կովկասի համար, որը երկու կարևոր հանգամանքներ են եւ ամենագնահատելի հանգամանքներն են միջազգային քաղաքականության տեսակետից, բայց կարծում եմ որ դա պետք է հավես բաչաճի ներկայացվի եւ մեր այդ դերակատարումը պետք է հասնենք նա, որպեսզի գնահատվի նույն այդ միջազգային հանրության կողմից։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մարտի 2-ին վավերացրել է քրիստոնյա եւ այլ փոքրամասնությունների դեմ այսպես կոչված իսլամական պետության ոչերները ցեղասպանություն որակող թիվ 75 բանաձևը, որտեղ ներառված են նաեւ հայրի դեմ ոչերներն ու հալածանքը։ Ինչպես հաղորդում է Ասպարեզը, Բանաձևում մասնավորապես ասվում է, որ իսլամական պետության ահաբեկիչները ջարդեր են իրականացնում Սիրիայի եւ Իրաքի էթնիկ եւ կրոնական փոքրամասնությունների, ասորիների, հայերի, քաղդեացիների, ինչպես նաեւ եզդիների հանդեպ։ Քրիստոնյաների, եզդիների եւ այլ էթնիկ փոքրամասնությունների սպանդը պատերազմական հանցագործություն է ոչ իր մարդկության դեմ եւ ցեղասպանություն, ասված է փաստաթղթում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ողջունել է այս քայլը, Միաժամանակ կոչ անելով կոնգրեսին վավերացնել այդ բանաձևը, իսկ նախագահ Բարակ Օբամային, որ ստորագրի այն։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը, որի առաջարկով է հայերի անունը ներառվել ցեղասպանության ենթարկված ժողովրդների ցանկում, հանձնաժողովի նիստում կոչ արել կոնգրեսականներին վավերացնել բանաձևը։ Բաքվում կկայանա Ռուսաստանի փոխվարշապետ Դմիտրի Ռոգոզինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այս մասին հայտնում է կոմերսանտը վկայակոչելով սեփական աղբյուրները։ Ըստ բարբերականի բանակցությունների հիմնական թեման է դառնալու երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցության կարգավորումը, որտեղ կոմերսանտի տեղեկություններով վերջերս խնդիրներ են առաջացել։ Էներգարեսուրսների գների անկման պատճառով Բաքուն ի վիճակի չէ վճարել զինամթերքի այն պայմանագրերը, որոնք մինչ այդ էր կնքել։ Բացառված չէ նաև, որ ադրբեջանցի բանակցողները կբարձրացնեն Հայաստանին ռուսական զենքի մատակարարումների հարցը։ Աղբյուրների տվյալով ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի հիմնական խնդիրները կապակցված են զենքի այն պայմանագրերին, որոնք մի քանի տարի առաջ էին կնքվել։ Հիմնական դժվարությունը Ադրբեջանի մոտ փողի բացակայությունն է։ Այսօր գրողի համաշխարային օրն է։ Այն ստեղծվել է միջազգային Pen ակումբի 48-րդ կոնգրեսի որոշմամբ։ Գազམ་ակերպության ստեղծման գաղափարն անգլիացի գրող Քեթրին Էմի Դոուսոն Սկոթինն է։ Այսօր Pen ակումբը կենտրոններ ունի աշխարհի 130 երկրներում։ Մարզասերների համար Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գործադիր խորհուրդը որոշում է կայացրել ստեղծել նոր հակադոպինգային մարմին, որը կդառնա սպորտային արբիտաժային դատարանի բաղկացուցիչ մաս։ Հակադոպինգային անկախ մարմինը կգործի 2016 թվականի Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Մարզական արբիտաժային դատարանի նոր բաժանմունքը կփոխարինի Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գործող բաժանմունքին եւ ինքնուրույն որոշումներ կկայացնի քննարկվող դեպքերի հետ կապված։ Օլիմպիական խաղերի ավարտից հետո նորաստեղծ մարմինը կշարունակի աշխատանքները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 6, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։